Rādījumā arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā kafijas pauzē esmu kopā ar jums, jā. Kāpēc es to saku? Tikai tādēļ, lai pateiktu, ka šodien nebūs viesi ar nodomu dot jums iespēju būt radio Marija viesiem šajā kafijas pauzē, un to jūs varat izdarīt, sūtot īziņas vai zvanot ēterā. Atgādināšu telefonu numurus tiem, kuriem varbūt tās ir piemirsies vai tikko kā ir pieslēgušies pirmo reizi rādījumu arī ēteram un gribētu sazināties ar mums. Tātad telefona numurs īziņām 2 6 6 7 7 2 7 2, bet zvaniem 6 7 9 6 9 1 3 1. Tātad atkārtošu vēlreiz, ja gadījumā gribat sūtīt īziņas nevis um, runāties ēterā, tad īziņu telefonu numurs ir 2 6 6 7 7 2 7 2, bet zvaniem, ja gribat tomēr aprunāties, uzdot jautājumus vai varbūt tās padalīties par um, radio pieredzi, radio Marija pieredzi, tad jūs varat to darīt zvanot uz telefonu numuru 679 69 131. Un šodien tā nedaudz citādāk tikai tādēļ, ka ir zibmarietona akcija diena. Diena, kurā vācām, vācam līdzekļus rādījuma arī uzturēšanai, visu izdevumu sekšanai, un izdevumi ir gana daudz, kā jau jūs labi zinat. Šobrīd esam līdz šim 7. martam esam savākuši ieskaitot šī rīta um, ziedojumus, kas ir 739 eiro, esam savākuši kopā 4000, bet vēl ir vajadzīgi vairāk kā 19 tūkstoši. Tā kā ir kur eh, tiekties, ir ko mm, eh, ziedot, ir kur iesaistīties un pateicoties jūsu iesaistē, jūsu ziedojumam un jūsu uh, Ar labajam atbalstam mēs varam šeit darboties. Protams, kā jau es uh, saku, um, nauda ir vajadzīga, lai apmaksātu visus šos izdevumus, kas ir par elektrību, par tehniku, par um, visādiem gan algas ir izmaksāt un tā tālāk. Viss, kas ir vajadzīgs, kā jebkuram citam uh, šādai radiostacija, arī mēs tāpatās um, darbojamies maksājot šos uh, līdzekļus, šīs naudas. Vai ne? Bet Tāpat laikā, lai varētu pildīt šo misiju, gribas teikt tā, misiju, nevis vienkārši darbu, ir labi, ka mēs dabūjam arī to tā saucamo atgriezenisko saiti, kad mēs dzirdam arī no jums, eh, kā jums varbūt tās eh, šķiet radio darbība, kas, eh, kas ir tas labais. Īpaši tais brīžos, kad saņemam ar kādas labas ziņas par uh, labo, uh, ko mēs darām šeit rādio, tas, protams, mums dod arī tādu garīgu impulsu, stiprinājumu un iedvesmu turpināt, uzlabot un iet uz priekšu un kalpot, uh, strādāt, darboties, pildīt šo misiju, uh, ko veids rādio arī. Uh, tas ir pasludināt Dievu vārdu um, Latvijā. Un arī šajā uh, kafijas pauzē man gribas varbūt tās uh, piedāvāt un teikt jums uh, vispirmām kārtām varat zvanīt, varat sūtīt īziņas, lai uzdot jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Radio Marija Latviju darbību, bet ne tikai, varbūt tās arī ir kādi citi jautājumi, kas šķiet, no nu, es nezinu, kas var uz to atbildēt. Uh, Eh, nezinu, kur meklēt atbildes, eh, tad rakstiet. Rakstiet šeit uz rādījumu arī ēteru vai zvaniet, aprunāsimies, mēģināsim sameklēt tad arī atbildes, eh, protams, jo īpaši, ja tās ir saistītas ar, ar baznīcas dzīvi, ar garīgumu, ar mm, jēgpilnes dzīves meklējumiem, um, pilnīgi droši rakstiet vai zvaniet un runāsimies par to. Bet man šī rīta varbūt tās tāds jautājums mm, jums, rādījuma arī klausītāji. Kā rādījuma arī palīdz jums ikdienas dzīves gaitā? Vai jums palīdz un kādā veidā palīdz? jau bija pienākuši arī e, dienas katehēzes laikā e, divas īziņas, kas bija, e, manuprāt, ļoti, ļoti, vismaz man bija ļoti vērtīgas un ļoti nu, iedvesmojoši. Viena no tām teica, ka tas palīdz nebūt vienaldzīgam, radio palīdz nebūt vienaldzīgam, kas man personīgi šķiet ir, ir ja, ja tā tas ir, tad man man tas ir kā tāds tiešām ļoti spēcīgs eh, iedvesmojums eh, turpināt eh, šo darbību, turpināt runāt un, un raidīt un būt kopā un lūgties kopā un, un darīt, darīt šīs lietas, jo tas nav tāds klišejisks, tāds, nu, ne, tikai tādēļ, kad pasīja, nu, tad es tā atbildu, bet man tas tiešām izklausījās kā kaut kas tāds, jā, tas ir tā vērts, tas ir tā vērts, lai to turpinātu un lai to arī darītu. Tā kā paldies par jau iesūtītajām īziņām, bet man interesētu arī no visiem citiem rādījuma arī Latviju klausītājiem dzirdēt, kā rādījuma arī Latvija palīdz jums. Un, protams, ja ir kādi jautājumi, par rādījumu arī Latviju darbību vai par e, jebkuru citu e, garīgās dzīves vai e, teoloģijas baznīcas jautājumu, droši rakstiet vai zvaniet, centīsimies šajā zibmarietona dienā arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Bet, eh, kā jau es saku, eh, šodien ir Ziba Marieta un Diena un Vācam šos līdzekļus, lai mēs varētu arī turpināt strādāt un darboties, lai mēs arī turpmāk varētu skanēt un, protams, veikt mūsu darbību. Ir vajadzīgi, kā jau es saku, ziedojumi. Ziedojumi, lai apmaksātu visus izdevumus. Par to cik detalizēti un, un, un sīki eh, runās līva jau nākošajā stundā, tā kā nekur nepazodiet. Turpiniet, turpiniet, pieslēdzieties mums, klausieties mūs, neizslēdziet rādio, turpiniet klausīties un, protams, arī iesaistīties uzdodot uh, savus jautājumus, tad sīkāk uh, par to, kādām vajadzībām, par ko uh, tiek tieši maksāts, cik, uh, kas tiek samaksāts nākošajā stundā un arī būs uh, dienas garumā um, atjaunināti varbūt tās skaidrojumi, paskaidrojumi, kas un kāpēc un kādā veidā tas eh, notiek. Šajā brīdī es vienkārši gribu aicināt un lūgt jūsu atbalstu rādījumu arī Latvijai darbībai ar ziedojumiem, ar ziedojumu eh, katram pēc savām iespējām. Eh, viens no varbūt tās vienkāršākajiem un vieglākajiem veidiem, kā noziedot un atbalstīt līdz ar to arī rādījumu arī Latviju darbību, ir, protams, zvanot uz ziedojumu telefonu numuru. Ziedojumu telefonu numurs ir 0800 9 0 0 0 6 7 6 9. Zvanot uz šo telefonu numuru, jūs iedojat 4,27 eiro. Atkārtošu vēlreiz telefonu numuru. Ziedojuma telefonu numurs tātad ir 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Zvanot jūs iedojat 4,27 eiro un uh, varbūt tā šķiet, ka ir ļoti maza nauda un tomēr tā ir nauda. Un ar šādiem maziem uh, ziedojumiem, ar šādu ziedojuma telefona zvanu jūs arī dodat ieguldījumu rādījumu arī Latvijas darbībā. Bet, ja jums ir interese, iespēja un vēlme atbalstīt ar lielāku ziedojumu, to jūs varat, protams, arī veikt un visdažādākos veidos, um, lai sameklētu visu informāciju, kā jūs vislabāk to varat veikt. Tad ejiet uz rādījumu arī Latvija mājaslapu, atrodiet šajā mājaslapā sadaļu ziedot, un tur būs paskaidrojumi visdažādākajām iespējām kā mūs varat atbalstīt. Atradīsiet arī ziedo, atradīsiet kontu, konta numuru, lai šo ziedojumu varētu veikt pēc jūsu iespējām. Varbūt tās arī lielāku ziedojumu varat veikt šajā kontā. Atradīsies arī PayPal pogu, tiešsaites pogu, lai veiktu šos ziedojumus pēc jūsu iespējām un, un vēlmēm eh, šajā gadījumā. Tā kā izmantojiet vis, vis, eh, visas iespējas, kādas eh, jums šķiet vislabākās un ērtākās jums konkrētajā gadījumā. Tāpatās, ja gadījumā vēlaties veikt Mm, skaidrs naudas ziedojumu, arī to jūs varat darīt. Mm, to jūs varat darīt, ejot uz savas draudzes baznīciņu un atrodot ziedojumu kastīti rādījumu arī Latvija. Ziedojumu kastīti, kas ir tāda balta kastīte ar um, Marijas um, logo šīs kastītes un uzrakstu rādījumu arī Latvija. Un lai šajā kastītē tad arī iemestu, ievietot savu ziedojumu un atkal pēc jūsu iespējamu Eh, varbūt ļoti maziņš, varbūt lielāks ziedojums, mēs būsim pateicīgi par jebkuru eh, ziedojumu, jo, kā es saku, eh, visi ziedojumi, lai kādi tie arī būtu, iet šim mērķim, lai rādījumi arī Latvijas skanētu, lai varētu aizsniegt klausītājs, lai varētu kalpot un uzrunāt um, rādījumu arī Latviju klausītājs. Tā kā um, paldies, paldies par to, kad um, ziedojiet, paldies, kad eh, varbūt tās arī tādu nelielu piepūli veiciet, eh, meklējot kā, kurā vietā, kādā veidā vislabāk jūs varat noziedot, vai vienkārši zvanot pa ziedojumu telefonu numuru 9000679, pa kuru jūs noziedosiet 4,27 eiro eh, centus. Paldies, paldies! Bet vēlreiz tikai atgādinu, ka šī rīta kafija ir veltīta tam, lai varētu uh, uzdot jautājumus, lai varētu um, noskaidrot neskaidrības, lai varētu um, pajautāt jums interesējošos jautājumus, vai tas būtu par radījumu arī Latviju darbību, skanējumu, par to, kas notiek radio Marija Latvija, vai varbūt tas ir par to, kas nenotiek. Un, protams, arī uzdot jebkuru citu jautājumu, kas skar baznīcas dzīvi, garīgo dzīvi, um, dzīves, ticības dzīves izdzīvošanu, um, jēgpilnes dzīves dzīvošanu, visi šie uh, kā es mīlu teikt, būtiskie jautājumi droši varat zvanīt vai rakstīt īziņas un mēģināsim kopā tad arī rast atbildes. Atgādināšu telefonu numurus īziņām 266 77 272, bet zvaniem 67 969 131. Бог наш Отець Адонай spoil. par visu. Var. raidījumu arī Latvijā ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit ir priesteris Jānis un šajā kafijas pauzē esmu kopā ar jums, gaidu jūsu īziņas, jūsu uh, uh, arī ēpastus, starp citu, jā, tajā, šajā mūzikas pauzītē uzvanīja uh, kāda sieviete vārdā Maija, un, un atgādināja par to, kad ir pienācis arī pastiņš, bet kas, diemžēl, nav nolasīts, un es sameklēju šo ēpastu, ko es arī tūdaļ arī nolasīšu, tikai gribu teikt, kad mēs man šķiet, saņemam visu, gan īziņas uz parasto telefonu, gan uz WhatsApp, gan arī ēpastus e mēs saņemam, tikai varbūt tās kādreiz sēžot šeit pie pults un visu kop, vienlaikus mēģinot uh, kā teikt, menedžēt un darīt, var ar kaut ko palaist garām kaut kā, vai vienkārši nepievērs uzmanību e-pastam, piemēram, un tādām lietām. Bet uh, viss tiek saņemts un, un cerams kādā brīdī arī tiek eh, nolasīts, bet katrā ziņā, ja arī ne ēterā nolasīts, tad uh, kāds no komandas uh, biedriem visbiežāk un visparastāk ir kad izlasa, varbūt pat ne ēterā, bet uh, zināšanai tas tiek ņemts jebkurā gadījumā, bet tā kā tikā uh, eh, eh, pievērsta uzmanība, es sameklēju šo ēpastu no maijas un vēlos arī padalīties ar šo ēpastu, um, nu, Es domāju, tas ir tā vērts, lai ieklausītos un uzzinātu, ko tad raksta uh, Maija no Samarkandas, Uzbekistānas. Uh, šodien ar papildus arī papildus saviem ikmēneša ziedojumam noziedoja papildus 50 eiro. Sirsnīgs paldies! Eh, Maijai eh, lūdzu paraklamēt iespēja noziedot ar PayPal pogu. Jā, mums ir arī tiešām PayPal poga, kurā to var darīt. Īpaši iespējams cilvēkiem, kuri dzīvo ārvalstīs, daudz izdevīgāk un vieglāk to darīt ar PayPal pogu. Šo pogu jūs varat atrast, dodoties arī uz rādījumu arī Latviju mājaslapu sadaļā ziedot, un tur ir šī poga, kur jūs tad arī varat veikt šo PayPal maksājumu. Paldies ikvienam, kurš to jau jau līdz šim ir darījis, un, un, un tiem, kuri varbūt tās tikai tagad uzzinājuši, tad droši varat mēģināt arī šo pogu. Es jau ar tādiem komentāriem šeit esmu pa vidu, eh, varbūt tās eh, šim ēpastam, bet, nu jā, eh, turpinu ēpastu lasīt. Es ticu, ka ir cilvēki, kas no ārzemēm, kā es, iekavās, klausās rādījumu arī Latviju un caur internetu un nav iespējams noziedot no Latvijas kartes un tādēļ šī PayPal poga ir ļoti noderīga. Jā, arī starp citu, ja jūs klausāties mūsu no ārvalstīm, varbūt tās arī uzrakstat dodiet ziņu, no kurienes jūs klausieties. Es zinu, kad ir no dažādām valstīm, kas mūs arī klausās interneta vidē. Es vispār regulāri domāju, kā jūs varētu atbalstīt rakstamāja. Šobrīd esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā un tad nu nāk vis, visādākās idejas piemēram, pirkt loterijas, šo ideju es atmetu, jo dievam var nepatikt un uzvaras gadījumā man varētu ieslēgties kopums ar, ar mazu smaidiņu klāt. Tad nu domāju, ka vajadzētu jūs paraklamēt starp ārzemju latviešiem. Dzimtā valoda, labi raidījumi, ceļš pie dieva. Paldies! jums par to, ko darāt ar cieņu, Maija. Paldies Maijai par šo ēpastu. E, e, tiešām e, atkal gribas teikt tā, ka tiešām ļoti iedvesmojoši, uzrunājoši Uh, iedrošinošs tāds ēpas, kas liek mums strādāt tālāk, un jā, tā ideja par to, kad varbūt tās paraklamēties uh, starp ārvalstniekiem, tā ir ļoti laba ideja, uh, mums jāizdomā tikai, kā to vislabāk izdarīt, kā to vislabāk panākt, ka mēs varētu tiešām arī tikt sadzirdēta ārvalstīs, kur latvieši dzīvo un kur varbūt tās ir vajadzīga vispirmām kārtām, protams, Latvijas, latviešu valodā raidījumi, un varbūt tās arī, kur meklē tādu garīgu atbalstu un stiprinājumu savā um, ārvalstnieka dzīves um, veidā, ja tā varētu teikt. Nu, viena ideja, ko ar māju mēs ar pa telefonu runājamies šajā uh, starpbrīdī, mūzikas pauzē, uh, viena ideja ir, kad ar jūs rādījumu arī klausītājs, starp citu, varat uh, padot ziņu, uh, pareklamēt um, nošērot vai padalīties ar Radio Mariju. Piemēram, es, ja jums ir kādi raidījumi, kas jums šķiet ir ļoti interesanti, ļoti vērtīgi vai, vai tādi, kas jums šķiet būtu tā vērts, lai ar to padalītos, tad padalieties, piemēram, sūtot WhatsApp Eh, vidē, WhatsApp īziņās eh, šos, šos raidījumus cilvēkiem, kas, kam jums šķiet būtu vērts to arī sadzirdēt. Vai ja jūs lietojat sociālos tīklus, Facebook, Instagramu, TikTok vai kaut kādus citus um, sociālos tīklus, tā skaitā arī um, X, jeb agrāk Twitteru vai šo, šobrīd um, ehm, Threat, jaunais, jaunā platforma līdzīga Eh, X eh, tiek lietot. Ja jums ir šie sociālie tīkli un jums šķiet kādi raidījumi vērtīgi, ar kuriem jūs gribat padalīties, varbūt tās nošērojiet, varbūt tās padalīties ar sociālos tīklos, um, un lai caur šiem avotiem aizietu um, ziņa par tādu radio Marija Latvija. Un par tādiem konkrētiem raidījumiem, kas jums šķiet ir tie vērtīgākie raidījumi. Nu, varbūt tās tādā veidā arī ir iespējams uh, popularizēt, reklamēt eh, gan mm, rādījumu arī Latviju, bet arī varbūt tās šos jums mīļos konkrētos raidījumus. Es domāju, raidījumu vadītāji ir tie brīvprātīgie, kas mums eh, mm, veido šos raidījumus, arī priecātos par šāda veidu, veida atbalstu un palīdzību, kā eh, šis, šī labā vēsts Eh, labās ziņas eh, tad aizsniedz aizvien vairāk cilvēks un taiskaitā arī ārvalstīs dzīvojošos cilvēkus. Nu jā, bet ja jums ir starp citu idejas par to, kā vēl varētu pareklamēt, ir īpaši starp ārvalstniekiem, pilnīgi noteikti dodiet mums ziņu, eh, jo mēs varbūt tās varam tiešām arī mēģināt kaut kā veicināt un, un, un, un īstenot kaut kādas lietas, lai, lai tiešām uzrunāt arī aizvien vairāk ārvalstīs dzīvojušos um, tautiešus. Um, nu jā, tāda lieta. Es iesnīgs paldies par šo e-pastu un par šo, par šo zvanu. Uh, es domāju, tas, tas tiešām bija vērtīgi un vajadzīgi. Uh, šodien, kad e, ir zibmarietons un kad vācam līdzekļus um, rādījuma arī uzturēšanai, mums ir vajadzīga diezgan e, liela summa e, šajā gadījumā, nu, un, un tikai pateicoties jūs ziedojumu, tikai pateicoties tam, ka jūs atverat gan savu sirdi, gan, jāsaka tā, savu maku, savās iespēju robežās, mēs varam arī darboties. Tā kā paldies jums ikvienam, kas jau noziedojiet, bet gribas teikt jau uz priekšu ar tiem, kas vēl tikai ziedos. Paldies! Paldies par jūsu dāsno atbalstu! Kāda īziņa saka, slavāt Jēzus Kristus noziedoja vienu zvanu, dažas dienas atpakaļ divus zvanus Radio Marija, Latvija izgaismo šauro taciņu un stiprina ceļā pie Dieva. Eh, sirsnīgs paldies, protams, par ziedojumiem, bet arī tā, tas mazais teikumiņš, eh, kas pievienots klāt, um, ehm, Rādījuma arī Latvija izgaismo šauro taciņu un stiprina ceļu pie, dievu, pie dieva. Uh, es, jā, nu, tā ir tik, tik feina, uh, tik feina uh, šī um, šis teikums ir tāds iedrošinājums, tāds, nu jā, e, šeit ir, šeit atklājas tā rādījuma arī uh, misija, un paldies arī par, par to, ka pievienojat šo mazo teikumiņu klāt, kas, kas kā es saku, palīdz uh, arī tādā, nu, garīgā, vai, vai, vai pat gribas teikt, dažu brīdi ir tādā emocionālā uh, veidā, uh, kalpot šeit eh, radio. Jo kā jau jūs bezrīzākais nojaušat, ja mums mēs cenšamies arī nodrošināt eh, YouTube un Facebooka eh, video iespējas, kur arī šobrīd jūs varat starp citu sekot līdz šai kafijas pauzei YouTube'ā. Mēs to cenšamies darīt, mēs daudz runājam, mēs aicinam jūs arī iesaistīties gan ar savām īziņām vai telefonu zvaniem, lai padarītu dzīvāku un lai vai varbūt tās arī aktuālāku, interesantāku, līdz ar to arī jums rādījumu arī klausītājiem, bet mēs nu, jūs neredzam. Un tikai tais brīžos, kad varbūt tās kaut kur izbraukumos vai kaut kur nejauši draudzēs sastopam jūs, vai tais brīžos, kad jūs mums uzrakstat arī šādas ļoti mīļas un jaukas īziņas par to, kā Radio Marija palīdz jums, kā Radio Marija Latvija kalpo jums, kā atbalsta jūs, un dzirdot šo, šos iedrošinošos vārdus, es domāju, tas ir, tas ir ne, nenovērtējami, tas ir, jā, tas kaut kas, par ko sirds tiešām ļoti, ļoti priecājas un, un, un kas dod arī tādu enerģiju un stimulu turpināt, jo, protams, kā jau ik vienam dažu brīdi jau uznāk, jā, bet kas te mūs klausās, kas te mūs dzird, bet tā, ka jūs dodat par sevi ziņu, tad, tad tad mēs uzzinām un tad tiešām ir atjaunojam to vēlmi un gatavību un, un, un gribu uh, turpināt un, un kalpot un strādāt un darboties un darīt to aizvien labāk, kas ir iespējams pateicoties šādām um, iedrošinošām īziņām vai telefonu zvaniem. Tāpat tās kā Tas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam, par ko milzīgs, milzīgs paldies jums ik eh, vienam. Jau kārtējo reizi varbūt tās atkārtojos un varbūt tās, eh, kā jau mēs visi šādās eh, ziedojuma akcijās jūtamies nedaudz, nedaudz nērti prasot un lūdzot, bet tomēr tas ir jādara, jo esam nekomerciāla radiostacija un mums nav citu ienākumu avotu. Tā kā vēl jau lielāks paldies par to labo un dāsno ziedojumu un sirdi, ko jūs izrādat šim rādījumam arī Latviju kalpojumam. dari man zināmus savus ceļus, un māci man staigāt tavas takās. Savā patiesībā mani vadi un māci, jo tu esi Dievs, mans glābs. raidījuma arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un šajā kafijas pauzē kopā ar jums. Jā, tas tikai tāds atgādinājums, ka šī kafijas pauzē bez viesa ir tādēļ, lai dotu jums iespēju uzvanīt, pajautāt, pastāstīt, pateikt kaut ko un kā es jau pieteicu, tas, ko man gribētos dzirdēt un ko varbūt tās šat tad eh, mazāk mēs dzirdam, ir, kāpēc rād, kā Rādio Marija palīdz eh, jums. Un šis jautājums, atbildot uz šo jautājumu, eh, es domāju, tas stiprina mūs ar tādā garīgā, tādā emocionālā um, um, veidā turpināt šo kalpojumu un kalpot aizvien labāk, vismaz es tā ceru. Un tā ir sanācis, kad eh, diezgan daudz zvanītāji, bet visi tā kā uzvana Eh, tieši mūzikas pauzes laikā, <laughs> ne, nevis eitra laikā. Es arī, eh, kā teikt, nespiežu tagad visus palikt obligāti ēterā, bet tie daudzie vārdi, kas eh, šajos telefons vanos um, paužu laikā tiek teikt, ir tiešām iedrošināši. Tagad vēl pats beidzamais bija no uh, kurzemes puses, uh, ja pareizi atceros, no kuldīgas uh, zvanīja kāda uh, dāma, un ļoti iedrošinošs vārdus par to, ka tiešām rāda radio arī Latvija ir, ir vērtīga lieta. Um, arī taisa brīžos, kad varbūt tās ir slīdošais darba grafiks un citādi nemaz nav iespējams uh, būt draudzē vienmēr, tad šī radio draudze, ja tā varētu uh, to nosaukt, tad šī radio draudze ir tā, kas um, īpaši palīdz uh, šajos gadījumos. Jā, nu es tā ceru, jā, kad mēs esam uh, tāda draudze, ehm, varbūt tās ēterā, draudze ēterā, un ne tikai, kad mums ir iespēja ar satikties arī izbraukumos, piemēram, es izbraukumos, ja Māra mūsu ehm, izbraukumu Eh, koordinātāji un attīstības veicinātāji dodas ļoti regulāros izbraucenos katru, katru nedēļas nogali eh, un, un ne tikai, arī darba dienās dodas eh, izbraukumos apmeklē cilvēkus, tā kā var satikt Māru vai jebkuru citu komandas biedru, ar tai skaitām arī var satikt, gan draudzēs kaut kur, šat tad arī kaut kur izbraukumos, tā kā, jā, arī tādā veidā mēs varam satikties, bet jā, rādījum arī, ka tāda um, ētera mm, draudze, kas nodrošina atbalstu tais brīžos, kad varbūt tās nav iespējams nemaz arī aiziet uz draudzi. Es domāju, tas arī ir ļoti skaisti un ļoti vērtīgi un ļoti vajadzīgi, kā mēs dzirdam. Paldies, paldies, kā es saku, jā, eh, vairākas, vairāki zvani un vairākas um, sarunas jā, paužu laikā notika un uh, visiem tiem, kas zvanījāt pauzēs, arī milzīgs paldies, milzīgs tiešām. Vēl viena īziņa ir pienākusi, kas saka, piekdienas miltenes draudzes kastītē iemetu 10 eiro. Sirsnīgs paldies, sirsnīgs paldies par šo ziedojumu arī uh, Eh, no smiltenes. Eh, Cita īziņa saka, lai slavēts Jēzus Kristus, es ieteiktu rādījumu arī Latvijai marietonu organizēt vēlākā datumā, jo algas un pensijas saņemam līdz ikmēneša 20. datumam. Sirsnīgs paldies par šādu ieteikumu. Um, nu jā, mēs, um, mēs šo vairāku mēnešu garumā jau organizējam šādus marietonus un, un katru reizi mēs citā datumā un arī citā dienā mēģinājām šos uh, ehm, marietonus, uh, zib marietonus tādus organizēt um, ar tādu mērķi, jā, lai mm, dažādas iespējas būtu um, un, un, un saprastu, kā vislabāk to organizēties. Nu, ir, šobrīd ir tāda lieta, kad, protams, zibmarietons tā ir īpaši tāda akcija, kur mēs pastiprināti runājam un aicinām atbalstīt un ziedot un, un, un redzam, kad ar šādā akcijas laikā dienas garumā uh, jūs arī atsaucaties ļoti dāsni uz mūsu šiem aicinājumiem un lūgumiem, par ko milzīga pateicība, bet tas gan nenozīmē, ka tikai zibmarietons maratona laikā var noziedot. Eh, ziedot var jebkurā eh, dienā eh, un laikā, kas jums ir viss ērtākais un, un pieņemamākais, arī izjūt no tā, kurā brīdī varbūt tās ir pensija vai alga vai kādi citi ienākumi, ar kuriem vēlaties dalīties, ziedojot tos arī rādījumu arī Latvija. Tā kā neaizmirstiet, ka jebkurā laikā varbūt tās, varbūt tās, ja vajadzēs, varam organizēt pa divus zibmarietonus mēneša sākumā un mēneša beigās. Lai gan gribas jau pēc iespējas mazāk runāt arī par šādām finanšu lietām, jo, kā jau es saku, tās ir ļoti vajadzīgas un tāpēc mēs runājam, ne tādēļ, kad mums vienkārši nav par ko citu runāt vai negribas ne par ko citu runāt, vienkārši tā ir jāsaka tā, spiedīga vajadzība. Um, atgādināt, kad pateicoties jūsu ziedojumam mēs varam strādāt, ka pateicoties eh, jūsu neatkarīgi, cik lielam ziedojumam viss kopā var savākt šo summu, kas mums ir vajadzīga, lai ik mēneša ziedojumus mēs varētu arī nomaksāt un, un varētu tad pilnvērtīgi strādāt. Un šajā marta mēnesī ziedojumu mērķis, kas mums ir uzstādīts, ir 24 tūkstoši eiro. Um, nu jā, tā ir liela summa, uh, tā ir ļoti pat liela summa, bet um, jau pēc maza brītiņa tiks arī izskaidrots, kāpēc tik liela un kur tad tā nauda aizies un kādiem izdevumiem, bet kā jau es saku, ikmēneša izdevumi mums ir uh, ļoti liela un tādēļ uh, bez jūsu atbalsta mēs to nemaz nevaram paveikt. Eh, un kā jau es saku, eh, ziedojiet zibmarietonu laikā, un ja um, nevarat zibmarietonu laikā, ziedojiet arī citā laikā, jo tie ziedojumi jebkurā gadījumā ienāk, nonāk līdz mums, un mēs varam visu arī apmaksāt. Bet katrā ziņā paldies par tādu ieteikumu, un es saku, varbūt tās mēģināsim vēl kādus citus datumus, vai, vai varbūt tās nezinu, divus zibmarietonus. Ko jūs par to sakat? Um, nu jā, rādījumā arī klausītāji, paldies, paldies par uh, to, ka bijāt kopā ar mani. Uh, ēterā, īziņu formātā, e-pasta formātā vai uh, aiz ētera, tais brīžos, kad skanēja mūzika un kad jūs zvanījāt, lai padalītos uh, par uh, Rādio Mariju un to, kādā veidā Rādio Marija Latvija jums kalpo, jūs atbalsta un stiprina arī šie zvani, kā jau es teicu, vēlreiz atkārtojos, ļoti, ļoti stiprina arī mūs eh, šajā gadījumā. Tā kā paldies, paldies gan par naudu, gan par šiem labajiem vārdiem. Šajā kafijas pauzē gan laikam jāsaka paldies un uz tikšanos jau nākošajā reizē. Nekur nepazūdam, jo nekas nebeidzas, tagad jau pēc pāris minūtēm, jāsaka tā, ēterā nāks līva, kura tad skaidros šī mēneša izdevumus un kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir un kur, mumi, kur kādas ir tās vajadzības un kādi, cik lieli tad ir šie mēneša izdevumi un tā tālāk un tā joprojām visu jūs uzzināsiet, ja paliksiet kopā ar mums, rādījumu arī ēterā. Bet es gan teikšu līdz vēlākam Nedaudz vēlāk es būšu atpakaļ arī ēterā. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.